yuhanna simore nogas subakallaw ñande hoore yontere tawi jamma ina heddi mariyama magdala fay to yanande to o tawi haayre hippanode e damal yanande nde ittama o dogi o fay to simon piyerre kañum e almuɗo goɗɗo mo yeesu horsinno o o wi ɗumen <laughs> yomiraɗo damay yanande mum kadi min ganda holi ɗo waɗa piyere e almuɗo goɗɗo o pokkiti payi to yanade to kamɓe ɗiɗo fof ɓe goni e dogde kono ko almuɗo goɗɗo o ɓuri piyere yawde adi ɗum yettade yanade nde o tukki omo yurno o yii leppi lenƴi ina pawi e leydi kono o naatani caggal ɗum simon piyere yetti naati e nder yanande he yi leppi ɗi ina pawi e leydi kañumen e fallaare buumanonde e hoore makko nde nden fallaare wondano e leppi ɗi nde taggino nde fawi bange goɗɗo e on saaha almudo goɗɗo gadinoɗo arde o naati kañumne e yanande he yi gonɗini so gonga almoɓe ɓe paamano taw binɗi biiɗi ombo foti wurtude hakkunde mayɓe ɗi caggal ɗum almuɓe ɓe duttiti galleji mumen mariyama kañum darino koye sara yanande he ina woya ɗo woyanno ɗo o tukki omo yurno to nder yanande to o yi maleykaji ɗiɗi ina ɓorni comci daneji ina jooɗi to ɓandu yeesu fawanoɗo heen gooto ina heedi to hoore to goɗɗo o ina heedi to koyɗe to maleykaaji ɗi naamniimo mbii debbo honi ko ngoyataa o jaabiiɓe o wii ngoyatmi ko joomami tama yiyanaare mum kadi mi anndaa holi to wattaa caggal nde o haali ɗum o yaccitii o yii yeeso ina darii kono o andaano ko kañum yeesu naamniimo wi debbo holi ko ngoyata holi mo jiilotoɗa o sikki ko deenowo nambu o ko ɗum waɗi o wiimo deennaajo <gasps> <gasps> tawi ko aan nawi mbo haala namɗo mbaɗɗaambo <gasps> mi addoyaambo yeesu wiimo mariyama mariyama waklitii e makko wiimbo e barahutankoore rabboni ɗum firti ko ceerno yeesu wiimo woto jaggam ngati mi suwa taw ŋabbu to baaba o kono yaato banndiraaɓe ɓe mbiya ɗumen gonmi ko e ŋabbude to baabam baaba mon o to allah am allah mon o e on saha mariyama magdala yehi habroyi almuɓe ɓe wi ɗumen mi yi jomiraɗo o o habriɓe kadi ko o winomo ko ɓe kikiɗe on ñalawmo hoore yontere almuɓe ɓe ndenti e nokku goto coki toon gati eɓe kulno ardiɓe yahuda en ɓe yeesu ari dari e hakkunde mabɓe wiɓe yo jam wone moon caggal nde o haali ɗum o holliɓe juuɗe makko e wutula makko almuɓe ɓe keewi weltare nde jii joomiraaɗo o nde o wiiɓe kadi yo jam wone mon no baaba o nelirimi ni ko noon neliranmi on nde o haali ɗum o wutti e maɓɓe o wiiɓe keɓe ruuhu ceniiɗo o kala mo njaafiɗon bakkatuuji mum yaafaama kala mo on njaafaaki bakkatuuji mum yaafaaka kono gooto e sappo e ɗiɗo ɓe hono tomas biyeteeɗo punaaɗo o wondaano e maɓɓe nde yeesu ari nde almuɓe woɗɓe ɓe mbiimo min njii joomiraaɗo kono tomas jaabiiɓe wi'i so tawii mi yiyaani batte pontooje ɗe e juuɗe makko so tawii mi fawaani feɗeendu am ɗo pontooje ɗe ngonnoo ɗo kadi mi fawaani junngo am e wuttolo makko mi gonɗintaa mokko yontere caggal mum almuɓe ɓe ndenti kadi e nder on nokku tawi tomas ina wondi e mumen dame ɗe ko cokinoɗe kono yeesu ari dari e hakkunde maɓɓe wii yo jam wone mon caggal ɗum o wii tomas adduɗo feɗendu ma ƴeew juuɗam addu jungo ma fawɗum e wuttulam nattu yedditade gonɗinaa tomas jaabimo wii joomi am allam yeesu wiimo koko njiiɗaami ko addanma gonɗinde mala ko ɓe njiyaani gonɗini ɓe yeesu waɗi kadi e yeeso almuɓe ɓe kaawisaaji goɗɗi keewɗi ɗi mbindaaka e nde ɗo deftere kono ɗum ɗo windira ko mbele oɗon gonɗina ko yeesu woni almasihu ɓi allah o e mbele hoolaare mon ina addana on heɓde ngurdam keɓiron ɗam inde makko